bab selikur. Ana ing pedalaman suci kono Gusti Yesus pirsa wong suki sugih padha nglebokake dhuwit ana ing peti pisungsung. Nuli panjenengane iya pirsa ana randa miskin sing nglebokake pisungsung dhuwit cilik rong iji. Gusti Yesus nuli ngandika, "Setitekno, randa miskin kuwi pisungsunge luwih akeh katimbang karo wong-wong liyane, sebab wong liya liyane mau enggone pisungsung dijupukake saka kaluberaning kasugihane. Nanging wong randa miskin misungsungake kabeh duit sing diduweni, sing perlu kanggo nyambung uripe dhewe. Ana wong sawetara padha rasanan bab kaendahane pedaleman suci. Enggone direnggo-renggo nganggo watu-watu sing becik banget. Sarta barang rupa-rupa sing dipisung-sungake marang Gusti Allah. Gandeng karo gunem sing mengkono mau, Gusti Yesus ngandika, "Besok bakal kelakon. tapi sing kok deleng iki lepur, nganti ora ana watu siji wae sing lestari tumumpang ana ing watu liyane." Wong mau padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus, "Guru, Mincing menopo perkawis wau badhe kelampahan pangandikane Gusti Yesus sing padha awas supaya kowe aja nganti kena disasarake dening wong sebab akeh wong sing bakal teko nganggo jenengku wong-wong mau bakal padha muni aku iki Sang Kristus lan saiki wis tekan wektune aja padha ngguku kowe aja padha wedi yen krungu kabar bab peperangan lan pemberontakan sebab kabeh mau wis pinesti kudu kelakon dhisik nanging kuwi ora ateges yen wis tekan wekasaning jaman Gusti susnuli nerusake pangandikane Pongso-pongso bakal campuh perang negara sing siji nglawan negara sijine ing ngendi-endi bakal ana lindu sing gegirisi ana pailan lan pagebluk uga bakal ana perkara-perkara sing gegirisi lan pretondo-pretondo sing ngidap-idapi saka langit. Nanging sadurunge kabeh mau kelakon, kue bakal dicekel lan dianiaya. Kue bakal padha diadili ana ing papan-papan pangibada lan dilebokake ana ing pakunjaran. Kue bakal dilara lan dilatihake ana ing ngarepe para ratu lan para panguwasa mergo saka aku. kuwi wewengan kanggo kowe nglairake paseksimu bab Injiling Pangeran. Padha mantepo ing ati. Kowe ora susah kuatir bab wangsulan sing kudu kok aturake kanggo mbelane awakmu. Sebab aku dhewe sing bakal maringi tembung lan kabisan kuwi marang kowe. Nganti mungsuhmu ora bakal bisa ngugai utawa mbantah marang apa sing kok kandhakake. kue bakal diulungake dening popo lan ibumu, dening sedulur-sedulurmu, lan dening kanca kancamu. Ana panunggalanmu sawetara sing bakal dipateni dening musuhmu. Kue bakal disengeti dening wong kabeh merga saka aku. Nanging rambutmu saler wae ora bakal ana sing kalong. Yen kue tetap percaya lan sabar, kue bakal selamat. yen kowe weruh kutha Yerusalem dikepung dening wadya bala padha ngertia yen ora suwe meneh kutha Yerusalem mau bakal disirnakake ing wektu kuwi wong-wong ing tanah Yudea padha ngungsi menyang pegunungan wong-wong sing ana ing kutha padha metuwa saka kutha lan wong-wong sing ana njaba kutha aja padha mlebu ing kutha sebab dino-dino kuwi diarani dinaning paukuman. supaya kelakon apa sing wis ditulis ana ing kitab suci. Mesakake temen wong wadon sing lagi padha meteng lan sing lagi padha rewang bayi sebab negara kuwi bakal ngalami kasusahan gedhe. Mergo Gusti bakal ngukum pangsa iki. Ana wong sing bakal dipateni kelawan pedang. Ana uga sing padha bakal diboyong menyang negara-negara manca. Lan wong-wong sing ora wanuh marang Gusti bakal ngicak-icak kutha Yerusalem nganti tekan wektu sing wis ditemtokake dening Gusti Allah tumrap bangsa iki. Besok bakal ana pretondo-pretondo sing katon ana ing srengenge, rembulan lan lintang-lintang. Ing bumi, bangsa-bangsa bakal padha gumeter mergo gumlegere segara lan ombake sing gegirisi. Akeh wong sing bakal padha klenger saking wedine, mergo ngrasakake apa sing bakal kelakon ana ing jagat sebab kekuatan-kekuatan sing ngatur lakune jagat raya bakal kisruh ing wektu kuwi putraning manungsa bakal rawuh ana ing mega ngagem kamulyan lan panguwasa gedhe yen kabeh mau wiwit kelakon padha siaga lan tumengo sebab ora suwe meneh kowe bakal padha kaluwaran Gusti Yesus nuli nyeritakake pasemon mengkini. Podho titenono, wit anjir lan wit-witan apa wae. Yen wit-witan mau wis podho semi, kowe ngerti yen wis ngancik mangsa panas. Mengkono uga, yen kowe weruh perkara-perkara sing gak kandhakake mau kelakon, podho ngerti yo yen wis tekan wektune Gusti Allah mbangun peperintahane ana ing jagat. Podho ngandelo, wong-wong sing urip ing jaman saiki durung bakal padha mati yen perkara-perkara kuwi mau kabeh durung kelakon langit lan bumi bakal sirno nanging tembungku bakal tetep ing selawas-selawase padha jaganan awakmu dhewe Ojo nganti kue mung mikir enggonmu pesto-pesto wae. Ojo kakean mikirake bab ruwet renteking uripmu. nganti bareng tinane pangeran teko dadaan koe ora jumawis. sebab tekane dina kuwi persasat kala kanggo jiret wong sejagat kabeh padha siaga lan tansah ndedonga supaya kowe diparingi kekuatan bisa ngalami sing bakal kelakon mau kabeh kanthi slamet sarta bisa sowan ing ngarsane putraning manungsa Gusti Yesus saben awan memulang onong ing pedalaman suci. Pengine minggah ing Gunung Saitun lan nyare ana ing kono. Saben esuk wong kabeh padha teka ana ing pedalaman suci ngrungokake piwulange Gusti Yesus.